Horginen denak, erraiteko, be atzoko manifestalietan denek nahi zuten anaitasun gehiago jenden artean, ebe gugere hori galeten dugu prefetari, anaitasuna. Zenta gizon horrek baditu hiru aur, eta badaki bere armeniara joiten bada, han ebe irisku handian dela. Zendako, zenta erail dute deia bere aita, hartu dute bere hilo bat, eta anitz tamilako uh, mm, eh, diendek hartuak izan dira, orduan eh, biziki beldur da. Eta presondegian da, baina ez egin, bakarrik, refusatu du, egazkin batean sartzea.